50 languages. 75 75เหตุผลบางประการ argumentar alguna cosa U. ทำไมคุณไม่มาคะ per què no ve vostè อากาศแย่มาก เ l temps és molt d o l e n ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก No vinc perquè el clima és molt dolent. ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Per què no ve? เขาไม่ได้รับเชิญ No és convidat. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ No ve p o r q u e no e s convidat. ทำไมคุณไม่มาคะ Per q u é no vens? ดิฉันไม่มีเวลา No tinc temps. ดิฉันไม่มาเพร o ะ e ม่มีเวลา No vinc perquè no tinc temps. ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ Per què no et quedes? ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ Encara haig de treballar. ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ No em quedo perquè encara haig de treballar. ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ Per què se'n va ja? ดิฉันเหนื่อยค่ะ Estic cansat. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะมันบาช p e r q u แ e สติก cansat cansada ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ perquè se'n va j ดึกแล้วค่ะ ja สตาร์ d ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ Me'n vaig p e r q u ยา a és tard.